Առաջին կիսամյակում Արցախում 1144 երեխա է ծնվել, գրանցվել 368 ամուսնություն։ Կոլեգիայի նիստում քննարկվել են զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային խնդիրները։ Ասկերանի շրջանային արխիվն իր կոչման բարձրության վրա է։ Թուրքիայում ընդունվել է օրենք, համաձայն որի այսուհետ արգելվում է խորհրդարանի ամբիոնից բարձրաձայնել հայոց ցեղասպանության մասին։ Ադրբեջանը վարում է հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ դաշտային ներկայության վերացման քաղաքականություն։ Գանձասարի վանական համալիրում կստեղծվի հացի մշակույթի թանգարան։ Ադրբեջանի ըմբիշները մտադիր են բոյկոտել աշխարհի առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հուլիսի 23-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հարաբերական հանգիստ իրադրությունը պահպանվել է։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 180 անգամ, շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ հրաձգային զինատեսակներից բացի կիրառելով նաև 60 մմ-անոց mm ականանետներ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են հավատարիմ մնալ հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ ըստաորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Մենք օգոստոսին ունենալու ենք 10 միլիոն խորանարդ մետր ջրի պաշար։ Այս մասին օրերս կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ ասել է գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը։ Ջրախնայողական ժամանակակից կաթիլային համակարգերի ներդերմամբ մենք լուրջ աշխատանքներ ենք կատարել։ Այսօրվա դրությամբ Արցախում կաթիլային համակարգով ռոկվում է մոտ 120 հեկտար տարածք։ Այս տարի այն պետք է հասցնենք 250-ից 300 հեկտարի։ Ծխախոտի ցանկատարածությունների 70 հեկտարը ռոկվում է կաթիլային համակարգով, նշել է գյուղնախարարը։ Արամ Մխոյանի հաղորդմամբ Արցախում նրան այգիները խաղողագործությունից հետո իրենց ցավալով երկրորդ տեղն են գրավում։ Ի տարբերություն խաղողի նրան այգիների մշակման ուղղությամբ դրական աճ ունենք, հաշվի առնելով այն, որ խաղողի այգիները տարեստարի պակասում կամ չեն զարգանում։ Այսօր արդեն ունենք 1000 հեկտար նռան այգի։ Միայն վերջին 2 տարիների ընթացքում մոտ 300-ից 400 հեկտար նռան այգի է հիմնվել։ Արցախում նրան այգիների զարգացման ուղղությամբ մենք իրականացվելիք ծրագիր ունենք։ Առաջիկա 10 տարիների ընթացքում նրան այգիները պետք է հասցնենք 5000 հեկտարի։ Այս ոլորտը զարգացնելու համար մենք աջակցության տարբեր ծրագրերով խրախուսում ենք հողօգտագործողներին։ Արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտը լուրջ առաջընթաց կունենա, կավելանան ֆինանսական հոսքերը, բերքի մի մասն էլ կարտահանվի, տեղեկացրել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության տվյալների համաձայն ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում Արցախում ծնվել է 1144 երեխա, նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի 1189-ի փոխարեն։ Ամենաշատ ծնունդները գրանցվել են Ստեփանակերտում՝ 477, նախորդ տարի 487, շրջաններից Մարտակերտում 161, որը համապատասխանում է նախորդ տարվա ցուցանիշին։ Նույն աղբյուրի համաձայն ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում Արցախում գրանցվել է 368 ամուսնություն, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 283-ի փոխարեն։ Ամենաշատ ամուսնությունները գրանցվել է Ստեփանակերտում, շրջաններից Մարտակերտում։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հուլիսի 28-ին տեղի է ունեցել պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են 2017 թվականի ուսումնական տարվա ձմեռային փուլում Հայաստանի զինված ուժերի մարտական պատրաստականության, զորքերի ղեկավարման, համալրման, կադրային քաղաքականության, զինվորական կարգապահության վիճակի ու դրա բարելավման ուղիներին վերաբերող հարցեր։ Վիգեն Սարգսյանը մանրամասն անդրադարձել է պաշտպանության բնագավառում իրականացված ու ընթացիկ բարեփոխումներին, զորակոչի շրջանակներում կատարված աշխատանքներին եւ զորակոչի ընթացքին, ներդրվող ծրագրերին, ռազմաուսումնական հաստատությունների դիմորդների ու շրջանավարտների վիճակագրությանը, զորամասերում նորակոչիկների ընդունման եւ ուսուցման կազմակերպման գործընթացին։ Նույն օրը Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մոսկվա, մասնակցելու միջազգային բանակային խաղեր 2017 մրցումների պաշտոնական բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Ավտորիտար իշխանության հաստատման գործընթացը տեղի ունենում Թուրքիայում, որն ուղեկցվում է ժողովրդավարական արժեքների, մարդու իրավունքների սահմանափակմամբ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը, անդրադառնալով Թուրքիայի մեջլիսի ներքին կանոնակարգում փոփոխություններին, որով այսուհետ արգելվելու է խորհրդարանի ամբիոնից բարձրաձայնել հայոց ցեղասպանության մասին։ Նրա խոսքով Թուրքիայում կատարվող այս գործընթացները կարող են հանգեցնել նրան, որ Եվրամիությունը դադարեցնի Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը։ Ըստ Ռուբեն Սաֆրաստյանի, այս գործընթացների շղթան, որը տրամաբանական է եւ կանխատեսելի էր, ուժեղացնելու է Թուրքիայի մեջլիսում ազատ խոսքի սահմանափակումը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Վուրգավանը Քաշաթաղի հարավային թևի գյուղերից է։ Նրա ազատագրման համար մարտերում զոհվել է հրամանատար Վուրգ Ոսկանյանը, ում անվամբ կոչվել է բնակավայրը։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը որ գավանան ազատագրվել է 1993 թվականին, որով ժամանական սկսվել է գյուղի վերաբնակեցումը։ 2015 թվականի տվյալներով գյուղն ուներ 135 բնակիչ, իսկ այսօր արդեն գյուղի բնակիչների թիվը հասել է 167-ի։ Դպրոցում աշակերտների թիվը տատանվում է 20-ից 25-ի սահմաններում։ Իդեպ, գյուղի կայունացմանը որոշակիորեն նպաստել է նաև դպրոցի վերանորոգումը, ինչը որ գավանցիների մոտ ամրացրել է վաղվա օրվա հանդեպ հույսն ու լավատեսությունը։ Շենքի վերանորոգումը Վերահսկման աշխատանքները մասնակիորեն սկսվել են 2014-ին, այնուհետև 2015-ին սկսվել եւ նույն տարին էլ ավարտին է հասցվել շենքի կապիտալ վերանորոգումը։ Վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են հայրենասեր բարեգործական կազմակերպության կողմից։ Այսօր գյուղն ունի երկհարկանի մեծ ու լուսավոր դասասենյակներով կրթօջախ, որտեղ առկա են ուսումնական պարապմունքներն անցկացնելու բոլոր պայմանները։ Շինարարական աշխատանքներին այն ժամանակ հետևել է շենքազմակերպության աշխեք Արման Մեզլումյան Սիմոնյանը։ Ամբողջը քանդվել է նորից զրոյից ոնց որ ասած մենակ պատերն է մնացել, նորից վերանորոգվում է։ Կա 19 դասարան, կա դահլիճ, կա ռազմագիտության կաբինետ, ամեն հարմարություններով, լաբորատորիա կա, համբյուտերների սենյակ կա, իր սանհանգույցներով, նույնիսկ այդտեղ կա գյուղապետարան եւ բուժկետ, մարզադահլիճ էլ ունենք։ Գրթօջախին օգնության ձեռք է մեկնել նաև հայ դպրոց կազմակերպությունը, որի շնորհիվ այսօր դասասանյակներն ու ուսուցչանոցը կահավորված են ըստ անհրաժեշտության տեղեկացնում է դպրոցի տնօրեն Մկրտիչ Փոթոյանը, մենու ժամանակ ընդգծելով, որ դպրոցի ամենամեծ ձեռքբերման համակարգչային կաբինետի մասին, որը թույլ է տալիս այստեղ աշակերտներին զբաղվել ծրագրավորմամբ ու ռոբոտաշինությամբ։ Անցած տարի բացվեց մեր մոտ ռոբոտաշինական ինժեներական լաբորատորիան եւ մեր լաբորատորիայում հաջախում են ոչ միայն մեր դպրոցի աշակերտները, այլ հարակից մոտ գյուղերի աշակերտները եւ բավականին մեծ թիվ է կազմում մոտ 40 աշակերտներ մասնակցում են այս պարամունքներին։ Վարակունքները իրականացվում են հերթափոխով հմոտ մասնագետի ղեկավարությամբ։ Հարևան գյուղերի ու Վոլգավանի դպրոցականները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելու գիտության հանդեպ, հավաստիացնում է դպրոցի տնօրենը։ Երեխաները բավականին հետաքրքրություն են դրսևորում ռոբոտաշինության նկատմամբ, արտաչանաչախում են, Ինժեներական լաբորատորիան կրթօջախում միակ հետաքրքիր վայրը չէ, որ գավանի աշակերտների համար դպրոցի պատմության եւ աշխարհագրության ուսուցիչների ջանքերով այստեղ ստեղծվել են ոչ պակաս հետաքրքիր կաբինետներ հագեցած դիդակտիկական նյութերով։ Մնում է համալրել ֆիզիկայի ու քիմիայի լաբորատորիաները, որպեսզի վստահությամբ ասել, որ դպրոցի նյութատեխնիկական բազան անթերի ասում է տնօրենը Բելալալայան այսօր։ Ասկերանի շրջանային արխիվն իր կոչման բարձրության վրա է հերրակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Արխիվները կարելի է համարել մարդկության հիշողության կենտրոններ, քանզի նրանցում կենտրոնացված են անգնահատելի նյութեր, որոնք արտացոլում են երևույթների առաջընթացը։ Հարկ է նշել, որ փաստաթղթի պահպանման խնդիրն առաջ է եկել հենց փաստաթղթի առաջացման ժամանակաշրջանից, այլ կերպ ասած, առաջին արխիվները ստեղծվել են գրի առաջանալու հետ մեկտեղ։ Ինչպես նշեց Ասկերանի արխիվային տարածքային ներկայացուցիչ Էլոնա Ապրեսյանը, շրջանային արխիվը կոչված է իրականացնելու շրջանի պետական կառույցներում առաջացած փաստաթղթային նյութերի ապահով պահպանությունն ու արդյունավետ օգտագործումը։ 2017 թվականի հունվար-հունի ժամանակահատվածում հանրապետության քաղաքացիներից ընդունվել է 82 դիմում, որն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 34-ով։ Ընդհանուր առմամբ տրամադրված տեղեկանքների դիմաց գանձված գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմել է 303500 դրամ։ Ընդունվել է Ասկերանի հարկային տեսչության գործնեությամբ առաջացած փաստաթղթերի նոր ֆոնդ 998 պահպանման միավորով եւ կատարվել փաստաթղթերի ֆոնդավորում։ Ֆոնդավորումը ներառում է հաջորդաբար իրականացվող 3 աշխատանքային փուլ՝ արխիվային ֆոնդի ինքնուրույնության որոշում, ժամանակագրական սահմանների որոշում, փաստաթղթերի ֆոնդային պատկանելիության որոշում։ Ապա սահմանվում են հասարակության բնականոն զարգացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահպանության ժամկետները, ոչնչացման համար առանձնացվում են պահպանության ժամկետը լրացած, ինչպես նաև ոչ պիտանի փաստաթղթերը, ճշտվում է փաստաթղթային համալիրների լրիվության աստիճանը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում արխիվային տարածքային ներկայացուցչություն է ընդունվել 9 հարցում, որից 5-ը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Տիկին Ապրեսյանի խոսքերով մուտք գործած դիմումներին աշխատում են հնարավորինս կարճ ժամկետներում դրական պատասխան տալ, չնայած լինում են դեպքեր, երբ օրենքով սահմանված կարգով մերժվում է տեղեկատվության տրամադրումը։ Փաստաթղթի իսկությանը համարժեք կարևոր է նաև փաստաթղթի իրավաբանական ուժի չափանիշը։ Ամեն տարի Ասկերյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում կազմակերպվում է սեմինար խորհրդակցություն՝ փաստաթղթերի նախապատրաստումը արխիվային պահպանության համար թեմայով։ Այս տարի եւս բացառություն չէր։ Մարտ ամսում կազմակերպվել է նման սեմինար, որի ընթացքում տրվել են մի շարք բարձաբանումներ արխիվային փաստաթղթերի ընդունման եւ պահպանման ուղղությամբ։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովն ընդունել է Մեջլիսի ներքին կանոնակարգում փոփոխություններ նախատեսող օրենքների փաթեթը, որով այսօհետ արգելվելու է խորհրդարանի ամբիոնից բարձրաձայնել հայոց ցեղասպանության մասին։ Ըստ ակոս բարբերականի հայերեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի, օրենքի հիմնական նպատակը խորհրդարանում իշխանություններին ոչ հաճելի ելույթներ ունեցող պատգամավորների խոսքը սահմանափակելն է։ Թուրքիայի խորհրդարանում կան падգամավորներ, որոնց ելույթներն անհանգստացնում են իշխող կուսակցությանը, պետության ղեկավարներին, որոնց ելույթները դեմ են իշխանության վարած քաղաքականությանը, օրինակ Կարո Փայլանի իրավապաշտպան ելույթները։ Թուրքիայի քաղաքական մտքին հաճելի չեն նման ելույթները եւ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը համագործակցելով ազգայնական կուսակցության հետ ընդունեցին այս փոփոխությունները, ընդգծել է Էստուկյանը։ Ադրբեջանը Բաքվում ԵԱՀԿ գրասենյակը փակելուց հետո վարում է հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ դաշտային ներկայության վերացման հստակ ու հետևողական քաղաքականություն։ Չնայած գրասենյակի փակմանը Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են բարձր մակարդակի վրա պահպանել Հայաստան եւ ԱՀԿ համագործակցությունը, մենք հավատարիմ ենք ԵԱՀԿ շրջանակներում ստանցնած հանձնառություններին եւ պատրաստական ենք շարունակել գրասենյակի ծրագրերի իրականացումը հանուն մեր երկրի հետագա զարգացման, այս մասին նշել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Աշոտ Հովակիմյանը։ Վրաստանում հաջորդ շաբաթ տեղի են ունենալու ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որոնց Ադրբեջանը չի մասնակցելու։ Զորավարժություններին մասնակցելու են Հայաստանի, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի զորքերը, իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին պահին անսպասելիորեն հայտնել է, որ չի մասնակցելու։ Ադրբեջանը չեր մասնակցել նաեւ վերջերս Ռումինիայում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հոգևոր մշակութային կյանք Ընթացքի մեջ են Մարտակերտի շրջանում գտնվող Գանձասարի վանական համալիրի վերանորոգման ուղղված կարևոր աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Արցախի թեմի փոխարաջնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը, նշելով, որ վանական համալիրում հիմնովին վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Առաջիկայում նպատակ ունենք Գանձասարի վանական համալիրում հացի մշակույթի թանգարան ստեղծել, որ կարողանանք ողջ աշխարհին ներկայացնել, թե հայոց բարձրավանդակում հացի մշակույթը զարգացման ինչ փուլեր է անցել։ Դրանով մենք նաև կիրականացնենք հացի մշակույթի քարոշչություն։ Այդ աշխատանքները նախապատրաստական գծագրական փուլում են, մասնավորապես ասել է Արցախի թեմի փոխարաջնորդը։ Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող Բինգյոլ նահանգի Քիղե շրջանի Չանակչե գյուղում դեռևս կանգուն մնացած Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին բարբերաբար ենթարկվում է տեղի քուրդ կանցակողերի հարձակումներին։ 250 տարվա պատմություն ունեցող եկեղեցու նորոգման Չանակչեի գյուղապետը հատուկ խնդրանքով դիմել է տեղական իշխանություններին դեռևս 2013 թվականին, սակայն մինչ օրս որևէ պատասխան չի ստացել, ինչի պատճառով որոշել է հարցը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել լրատվամիջոցների օգնությամբ։ Գյուղապետը նշում է, որ նորոգման չի ենթարկվելու կամ տարածքի գանձագողերի գործողությունները կանխող որևէ միջոցառում չձեռնարկելու դեպքում եկեղեցին կարող է վերջնականապես ավերվել։ Մարզասերների համար ազատ ոչի իմշամարտի Հայաստանի պատանիների հավաքականը վերադարձել է հայրենիք։ Արշակ Հայրապետյանի սաները Սարայևոյում ավարտված Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել են 3 բրոնզե մեդալ։ Պատանիների հավաքականի ավակ մարզիչ Արշակ Հայրապետյանի խոսքով բրոնզե մեդալները տղաների հնարավորությունների սահմանը չէ։ Ավելի օբյեկտիվ մրցավարության դեպքում կարող էր եւ ոսկե մեդալ լինել։ Հավաքականի անդամների 80%-ն առաջին անգամ էր հանդես գալիս Եվրոպայի առաջնությունում, եւ ես գոհ եմ արդյունքներից։ Տղաները հիմնականում 2001-2002 թվականներին ծնվածներ են եւ աճելու տեղ ունեն, ասել է Մարսիչը։ Ադրբեջանի ըմբիշները մտադիր են բոյկոտել աշխարհի առաջնությունը, որն անցկացվելու է Փարիզում օգոստոսի 21-ից 26-ը։ Ամբիշները հրաժարվում են մարզումներից եւ մտադիր չեն ելույթ ունենալ աշխարհի առաջնությունում երկար ժամանակ աշխատավարձ չստանալու պատճառով։ Ադրբեջանի իմշամարտի հավաքականի անդամները բողոքի ակցիա են անցկացրել ազգային հավաքականի բազայի մոտ։ Մարզիկները հայտարարել են, որ ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստանում, չկան համապատասխան պայմաններ, սնունդ, իսկ մրցումներին նրանք ստիփած են գնալ իրենց հաշվին։ Տեղեկությունների համաձայն Բոյկոտի մասին ավելի ակտիվ են խոսում հունահռոմեական ոճի թիմի ներկայացուցիչները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց